для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Вып'ем, мужчынкі, вып'ем, бабы. Саша, чаму ты адна схаваеся за перды за люльку? Хадзі да стала, сядай побач з мужам. Мы паглядзім, якая вы пара, ці падыходзіце вы адно аднаму. Астатнія жанчыны, сваячкі і суседкі падтрымалі яе. Я Правда, Саша, што ты яе ўсё калышаш ды калышаш, спіць дзіцей няхай спіць, а ў печы э, поле паглядзіць, аддай. І нават Данік таксама сказаў паважна, сур'ёзна: «Э, "Сядай, сестра". Аксана падхапілася, абняла яе, прывяла да стала. Ёй далі месца побач з мужам. Яна села, сцішаная, нясмелая, нязграбная. А ўсе ў вёсцы ведалі яе як самую вяртлявую, дасціпную вясёлую дзяўчыну. І яе палохала ўласная скаванасць, убачыць іх побач і адразу зразумеюць, што ніякія яны не мушы ні жонка. Саша, панурыўшыся, глядзела ў шклянку з мутнай вадкасцю, якую ёй нехта падсунуў. «Саша, падруга ты, моя дарагая, гляджу я на цябе і дзіўлюся!» быццам і не рада ты, што вярнуўся твой Петя, а Божачка мой Божа, Ды няхай бы мой Іван вярнуўся без нагі, без рукі, ой-ёй-ёй, я на руках яго б насіла, як дзіця. Але хто ведае, ці вернуцца нашы, Можа мы даўно ўжо худовы і дзеці нашы сіраты, Як сана, залілася слязамі следам за ёй і іншыя дзяўчыны. Саша подняла галаву і глянула на Лялькевіча. Позіркі іх сустрэліся. У яго запалых вачах бліснулі расінкі слёз, Ён выцер іх пальцамі. Саша кіўнула яму як блізкаму чалавеку працягнула сваю насавую хустачку. Ён узяў яе выцер вочы. Удзячна усміхнуўся ў адказ і падняў шклянку, моўчкі запрашаючы выпіць. Саша показала позіркам на калыску, нельга мне карміць дачку. Нічога, Сашачка, спаць лепей будзе ваша Ленка, падтрымала яго запрашэнне цётка Ганна. Яны выпілі. гэта іхня мой размовай пільна сачылі ўсе прысутныя, і яна расшуліла і ўзрадавала гасцей. Значыцца, паміж Сашай і Пецем усё як мае быць, і абодва яны вунь як рады ажно слоў не знаходзіць, каб выказаць сваю радасць. І ўсім стала хораш ад гэтага. Гэта. Усе весело загаманілі, пачалі выпіваць. Цётка Ганна, відаць, трохі ап'янела, ёй захацелася пацалаваць Петю. Яна цераз стол пацалавала яго худую калючую шчаку, і новая думка сяніла яе. А, Сашачка, о, а, а мы ж на тваім вяселлі не былі. Ну дык <laughs> няхай жа сустрэча гэтая і будзе вяселлем для нас. Бо што ў вас там раней было, дык э, мы ж не ведаем. У Сашы заняло дух і самлелі рукі ад гэтай новай выдумкі і прапановы. Праўда, дядьку Раману не спадабалася, а і што ты меліш жонка, якой табе яшчэ вяселле. А, а якога ты хацеў цяпер? Сабраліся людзі, радуюцца, што сустрэліся маладыя. Можа, іх шчасце вярнулася. Вось табе і вяселле. Аксана, як толькі пачула пра вяселле, выцерла рогам хусткі вочы разам са слязамі, як бы сцерла з твару весь мутак і гора, кінула гарызлівы позірк на жаніха і нявесту, пляснула ад задавальнення рукамі. «Ой, правду, кажа тётка Ганна, узяла шклянку, прыгубіла і зморшчылася, закруціла галавой. «Ой, ха -ха -ха, горка!» Ганна і суседкі бабулі адразу падтрымалі яе. Горка, горка! Саша адчула, як дашчок да вушэй хлынула кроў, запульсавала ў шыі, ў скронях, а ў грудях стала пуста і холадна. Яна адчувала, што Лялькевіч глядзіць на яе, чакае і баялася ўзняць вочы. За яго спіны Данік моцна штурхануў яе ў бок. Брат загадваў: "Рабі што трэба". Ай, божачка, ты ж мой. Ай, засмяялася Оксана. Дзіця нарадзілася, а саромеецца, як маладая. Маркевіч устаў, абапіраючыся на стол. Данік штурхануў сястру другі раз. Тады Саша таксама паднялася, рашуча паклала рукі на яго плечы, але глянуць у вочы не адважвалася. Убачыла, што на гімнастёрцу яго армейскія гузікі з зоркамі і падумала, што гузікі трэба замяніць на звычайныя, каб часам які-небудзь п'яны паліцай ці немец не прычапіўся. За гэтай старонняй думкай она амаль не пачула, як ён пацалаваў, ледь дакрануўся да яе вуснаў. Але жанчыны весела зашумелі, і Саша, схамянуўшыся, глянула на іх дзёрзка смела і таксама засмяялася. З гэтага моманту яна пачала іграць цётку, э, пачала іграць ролю жонкі зусім натуральна. Тетка Ганна заспевала весельную. «Ой, летели гусочки те рассад, Крикнули, гукнули на увесь сад!» Подхопили женщины, заспевал Лялькевич, за им Саша. Не скончили одну песню, як часто это бывает в беседе, одна суседок затягнула другую протяжную сумную. Летят, летят шерые гуси террасад, ведут, ведут сироточку на посад. Саша не ведала слоў гэтай старой песні. Лялькевіч успомніў, што песня занадта жаласлівая, што Сашу, якая расла без маці, яна можа засмуціць. А таму перапаніўшы жанчын заспяваў іншую: як сарву я ружу кветку ды пушчуе на ваду. Магчыма, на нейкі момант людзі забыліся, што недзе лютуюць, Война и смерть. Им захотелось хоть хвилинку нейкую побыть там, где за все ты славить житё и молодость на сапраўдным вяселле. Колькі цудоўных душевных песень склаў народ об гэтай падзеі, сумных, вясёлых, сур'ёзных, смешных, Колькі чароўнай прыгажосці ў вяселлі, дык як жа не забыцца пра ўсе навалы, убачыўшы перад сабой маладых. Толькі самы стары і самы юны не паддаліся гэтым чарам. Дядзька Раман і Данік. Яны сядзелі і маўчалі. І сапраўды забывацца не варта было. Вайна вельмі хутка напомніла пра сябе. Не паспілі нават прыспяваць да канца песні. Яна з'явілася ў вобразе начальніка паліцэйскага атрада Якіма Гусева. Ён вырас на парозе нечакана, без стуку, без шоргату, як прывід, і засланіў сваёй дужай плячыстай постаццю увесь дзвярны праём. Саша ўбачыла яго першае і анямела. Яна нямала ўжо наслухалася, які гэта хітры, бязлітасны і страшны чалавек. У вёсцы хадзілі чуткі, што ён абрабаваў і забіў не то маці, не то родную сястру і за гэта меў 10 год. Немцы вызвалілі яго з турмы, зрабілі забойцу рабаўніка панам начальнікам. Забыўшыся на ўсё іншае, Саша сціснула пад сталом калена Лялькевіча, папярэджваючы аб небяспецы. І ён зразумеў, што яна спалохалася і пагладзіў яе руку, заклікаючы супакоіцца. Але Саша не верылася, што з'яўленне гэтага чалавека не прынясе няшчасць. Раптам яму ўсё вядома, што ім рабіць тады – О, дай тут вяселле! Выгукнуў ён сваім глухім, але моцным голасам. Хлеб, соль! Ой, дзякуй, дзякуй, просім да стала! Адразу па-народнаму проста натуральна адказала Поля. Просім, просім, просім! Падтрымалі яе жанчыны. Калі ласка, пан начальнік! Сказаў данік і першы вылез з-за стала даючы месць. Данік адышоў да печы і стаў там. Саша глянула на брата і раптам зразумела, што ён узброены і гатовы да любых нечаканасцей. Гэта нейка адразу супакоіла яе. Начальнік атрада падышоў да стала. «Гость! Але, э, пан начальнік, адваяваў!» Спакойна кіўнуў Лялькевіч пад стол на свае ногі. «Вярнуўся да яе!» Ён паклаў на Саша на плячо руку. «Што, калеку больш трэба, га? Дзякуй Богу, што жонка прыняла!» «Ведаю!» – перепыніў яго гусів. «Чуў! Аднак, брат, служба! Мушу праверыць дакументы!» Камісар спакойна расшпіліў кішэню гімнастёркі. Саша зноў бачыла гузік з зоркай і зноў адчула халадок пад сэрцам. Гусіў разглядаў дакументы вельмі ўважліва. Нават адну нейкую паперку паглядзеў на святло лямпы. Чытаючы, варушыў губамі і жмурыў адно вока. Вяртаючы дакументы кіўнуў Сашы, пашанцавала табе, калі з галавой будзеце жыць прыпяваючы. Лялькевіч хутка наліў шклянку самагонкі. Чарку пан начальнік за знаёмства. Гусеў паглядзеў на шклянку як галодны воўк. Ажно іскры ў вачах бліснулі. Усе ведалі, што п'е ён страшэнна. Ад спакуса лізнуў языком тоўстыя сінія губалі, перадужаў сябе і адмовіўся. «Служба, брат!» «Не грэбуйце, не грэбуйце ж, пан начальнік, га!» Загаманілі адразу бабулі, якія дагэтуль маўчалі, нібы вады ў рот набраўшы, моцна спалоханыя яго прыходам. Ён адрэзаў катэгарычна, нават злосна. «Не магу!» І павярнуўшыся да дзвярэй літасціва дазволіў: « Газуйце, Можаце гуляць пазней. Хадзіць па вёсцы дазвалялася да 9 вечара. Але хто мог гуляць пасля яго наведвання? Бяседа адразу разладзілася. Першыя са словамі: "Ой, божачкі, засядзеліся мы, не маючы сораму". Разбегліся суседкі. За імі хвядос. Асталіся Раман з Ганнай і Аксанай. Вып'ем Петя па апошняй, уздыхнуў стары, на злосць супастату. Ён ледзь прыкметна кіўнуў на акно. Гад! З нянавісцю прашаптала Аксана, маючы на ўвазе таго ж на злосць каму прапановаў выпіць раман. Калі гэтыя госці развіталіся, Лялькевіч з дапамогай Даніка перабраўся на ложак і ціха паклікаў Сашу. «Александра Фёдоровна, а цяпер успомніце сваю прафесію. Цяжкі ў вас абавязкі, прабачце». Саша пачала перавязваць яго і жахнулася – Натруджаныя за дзень раны адкрыліся, крываточылі, і адразу ў яе чулым сэрцы з'явіліся жаль і пяшчота да гэтага чалавека. Яна горача прышаптала: "Родны вы мой, як жа гэта вы? Яшчэ і песні спявалі, а? Што ж вы раней не сказалі мне?" Адрываючы бінты, Яна ўбачыла, як ён збялеў, якія буйныя кроплі поту выступілі на лбе і скронях, але ён ні разу не застагнаў, не войкнуў толькі да крыві, прыкусіў губу. З дапамогай полі даніка яна прамыла, працавала раны, умела і хутка зрабіла перавязку. Калі змазвала йодам губу, ён схапіў яе руку і прыціснуў да сваёй гарачай калючай шчакі і гэтак ляжаў, заплюшчыўшы вочы без слоў, без рухаў у парыве удзячнасці. Саша з мацярынскай ласкай пагладзіла яго стрыжаную галаву. Thank you. людях Саша казала Лялькевичу Петя і ты. А сам насам яна звярталася гэтак жа, як тады, калі яны працавалі ў заполлі, яна фельчарам, ён настаўнікам. Толькі без ранейшых жартаў, без весялосці, са значна большай павагай, яна, Забывалася, што ён настаўнік, але заўсёды помніла, што ён камісар атрада. Аднойчы Лялькевіч сказаў ёй: "Александра Фёдоровна, ці не лепш нам увесь час казаць аднаму э, адно аднаму ты, а то не памыліцца б часам пры старонніх не выдаць бы сябе". Яна нічога не адказала на яго прапанову. Адносіны іх аставаліся такімі ж, як і ў першы дзень, і ён, разумны, далікатны чалавек, больш ніколі не вяртаўся да гэтай тэмы. Ён добра разумеў яе душэўны стан. Сашы было цяжка. Да таго, як прыехаў Лялькевіч, яна ўспамінала мужа, сумавала, зрэдку плакала над калыскай – по-простаму, по-жаночаму пытаючыся дед наш тата, дачушка моя, а ці жывы ён? І тут же суцяшала сябе: Жывы, жывы, Леначка, жывы, сэрца маё чуе. Было гора, Але яна штодзень бачыла Аксану і тых жанчын, у каго асталося падвое, патрое, і больш дзяцей, і яе гора танула ў акіяне усенароднага гора. Яе слёзы здаваліся кроплямі ў моры жаночых слёз. У цяжкай працы, у клопатах аб кавалку хлеба для сябе і блізкіх ёй удавалася гадзінамі не думаць пра Петю. Збіраючыся разам, жанчыны часам жартавалі і смяяліся – Расказвалі пра розныя вясёлыя здарэнні, не ўсё ж гаварыць пра вайну і ліць слёзы. І ў такія хвіліны яны забываліся на тое, што кожная з іх перажыла і перадумала бессоннымі начамі. І гэтыя паўзы, гэтыя перадышкі аднаўлялі іх сілы, іх мужнасць і цвёрдасць. Цяпер у Сашы не стала гэтых разрывак. Жанчыны смяяліся, яна ні на момант не пераставала думаць, што недзе ў хаце ляжыць чалавек, якога ўсе яны лічаць яе мужам. Яна думала пра яго, бачыла Пецю. Заўсёды ўначы і ў дзень на рабоце ў часе адпачынку кожную секунду яны абодва стаялі перад яе вачамі і з абодвух яна хвалявалася, перажывала. Часам жанчыны пыталіся у яе жартаўлівым намёкам: «Як ён у цябе Саша, акрыяў хоць трохі, а? Карні яго лепей, не скупіся. Яна любіла і разумела жарты. Але гэты жарт вельмі балюча кранаў сэрца. Неяк Уладзімир Іванович у ціхай размове, якой яны часам цяпер вялі ўвечар і сказаў Даніку: "Слухай, Данік, ці нельга табе наладзіць дружбу з паліцаямі? Так як ты ладзіў з Кузьмою. Нам гэта можа спатрэбіцца". Хлопец пашкроб патыліцу. По Я вядома магу. Але ведаеце, Владзімир Іванович, чаго я баюся, што я раблю для нашай перамогі, таго вайскоўцы вяскоўцы не ведаюць, не бачаць. А дружбу з паліцаямі адразу ўсе ўбачаць. Вернуцца наша вас, што Можа здарыцца не будзе блізка, атрада таксама і возьмуць тады мяне за штаны свае ж людзі. Крыўдна гэта будзе вельмі. Сашу надзвычай уразіў такі погляд брата ў будучыню у тыя дні, калі, напэўна, кожны павінен будзе даць адказ, калі не перад людзьмі, то перад уласным сумленнем, што ён зрабіў для перамогі. У тую ж ноч, калі пагасілі каганец і кожны лёг на сваё месца, у яе бліснула гэтая страшная думка вернуцца нашы, прыйдзе Петя і раптам ён не зразумее, не захоча зразумець, чаму яна прытуліла Лялькевіча, назвала мужам. Кажуць, рыўнасць асляпляе чалавека, робіць неразумным, Яна зноў прыгадала, як Пеця прыраўнаваў да гэтага ж Уладзіміра Івановича, калі ўбачыў іх разам на валейбольнай пляцоўцы, як ён сапраўды страціў тады розум і проці ночы пабег немаведама куды і ледзь не трапіў у абдымкі Любы. Што калі ён зноў не зразумее, не паверыць, што толькі выпадак, выключны выпадак звёў іх разам. Як гэта будзе страшэнна крыўдна і абразліва. Не. Не-не-не, пераконвала я на сябе. Тады ён быў малады, неразумны, і нішто нас не звязвала. А цяпер ён сталы, ён сам пройдзе праз вялікія выпрабаванні і пакуты, і цяпер у нас дачка. Як жа ён зможа хоць на хвіліну сумніцца ў маёй сумленнасці і адданасці. Нарэшце яму скажуць поля, Данік, Владзімир Іванович. Потым ёй стала цяжка не ад таго, што гэта можа здарыцца, што Пеця прыраўнуе, а ад таго, што... У яе з'явілася такая думка аб ім, якая нібы кідала цень на светлы вобраз мужа. Выходзіла так быццам бы яна, Саша, кепска ведае бацьку сваёй дачкі і сумняваецца у яго розуме, шчырасці, высакародстве. Праз гэта яна доўга пакутавала. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.